pranje nogu, poglavlje 13. Uoči blagdana paši, znajući da je došao njegov čas da prijeđe iz ovog svijeta k ocu, te uzljubivši svoje koji su u svijetu, Isus im iskaza ljubav do kraja. I za večerom đavao već bijaše stavio u srce Judi, sinu Šimuna iz Kariotskoga, da ga izda, znajući da mu je otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao, da, da k Bogu ide. Ustani od večeri, odloži svoj ogrtač, uze ubrus, te se s njime opaši. Zatim ulije vodi u pronik i stade učenicima prati noge, te ih otirati ubrusom koji bijaše opasan. Dođe tako do Šimuna Petra. On mu rekni, gospode, ti da meni pereš noge. Odgovori mu Isus, šta ja činim ti sada ne svačaš, ali ćeš poslije razumjeti. Rekni mu Petar, ne, nećeš mi prati nogu nikada. Odgovori mu Isus, ako te ne opirim, nećeš imati djela sa mnom. Rekni mu Šimun Petar, gospode, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu. Odvrati mu Isus, ko je okupan, ne treba drugo prati osim nogu. Ta sav je čist. I vi ste čisti, ali ne svi. Znao je naime koga ima izdati te stoga reče, niste svi čisti. Kada im dakle opre noge i uzi svoj ogrtač, te opet sjede i reče im, Razumijete li šta sam vam učinio? Vi me zovete učiteljem i gospodom. I pravo kažete, jer jesam. Ako, dakle ja, gospod i učitelj, vama oprah noge, i vi ste dužni prati noge jedni drugima. Doista, dadoh vam primjer da i vi činite kao što ja učinih vama. Zaista, zaista kažem vam, nije sluga veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. Kad to znate, Blaženi ste ako to i činite. Ne govorim o svima vama. Ja znam je izabrah, ali neka se ispuni pismo. Koji hljeb moj jedi, petu svoju name podiži. Kažem vam ovo sada, prije no što se dogodi, da kad se dogodi, vjerujete da ja jesam. Zaista, zaista kažem vam, ko primi onoga koga ja šaljem, mene prima, a ko primi mene, prima onoga koji me posla izdajnik razotkriven. Rekavši to, uzdrman u duhu, Isus posvjedoči. Zaista, zaista kažem vam, jedan će me od vas izdati. Učenici pogoda jedan drugoga u nedoumici o kom je to govori. Za stolom je jedan od njegovih učenika koga je Isus ljubio, bio tik uz Isusa. Njemu namignu Šimun Petar. Neka sazna ko bi bio taj o kome govori. Ovaj se nasloni Isusu na prsa i upita, gospode, ko je taj? Isus odgovori, onaj je kome budem pružio zalogaj što ga umočim. I umočivši zalogaj, uzme ga i pruži Judi, sinu Šimuna iz Kariotskoga. Potom, poslije zalogaja, uđe u ovoga Sotona. Isus mu onda rekne, što činiš, učini brže. A nijedan od onih koji su bili za stolom nije razumio zašto mu to reče. Budući da je Juda imao kesu, neki su mislili da mu Isus kaže kupi što nam treba na blagdan ili podaj šta siromasima. Ovaj dakle, uzevši zalogaj, odmah iziđe, a bijaše noć. Kad je Juda izišao, rekne Isus, sad je proslavljen sin čovječi i Bog je proslavljen u njemu. Ako je Bog proslavljen u njemu, Bog će i njega proslaviti u sebi i odmah će ga proslaviti nova zapovjed. Dječice, još sam malo s vama, tražit ćete me, ali kao što rekoh židovima, sada kažem i vama, kamo ja idim, vi ne možete doći. Novu vam zapovjed dajem, da ljubite jedni druge kao što sam ja vama iskazao ljubav, da i vi ljubite jedni drugi. Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako imate ljubav jedni za drugi. Razgovor s Petrom – Šimun Petar ga upita, Gospode, kamo ideš? Isus mu odgovori, kamo ja idem, sada me ne možeš slijediti, ali ćeš me poslije slijediti. Rekni mu Petar, Gospode, zašto te sad ne mogu slijediti? Život ću svoj za tebe položiti. Odgovori mu Isus, život ćeš svoj za mene položiti, zaista, zaista kažem ti. Pijetao neće ni zapjevati dok me tri puta ne zaniječeš.